par sabiedrības aktualitātēm, procesiem un labo mūsu vidū. Raidījums labās ziņas. Ēterā katru darba dienu 18.00. Labvakar vai labdien, atkarībā no tā, kurā laikā jūs mūs klausieties. Šeit es, priesteris Jānis, labās ziņas, un šajā reizē kopā ar tulkotāju, viņa pati pēc tam pastāstīs par sevi, varbūt tās arī vairāk, un e, uzzināsim ne tikai to, kad ir tulkotāja, bet Kristīnī, un uzmanīgi ienolas uzvārds ir e, Ceļmillerē. Pareizi, ja? Jā. Sveicināta. Pareiz. Labdien, vai labvakar, vai atkarīgs no tā, kurā laikā mums klausās. <laughs> Tieši tā. Uh, un uzreiz arī gribas um, uzsākt šo tēmu, kā jau saprotat, piesa, pieteicu kā tulkotāju, tad uh, gribas dabūt to uh, uh, šausmīgo jautājumu prom no, no visu prātiem un, un, un ne, domām. Tas ir, cik valodās tu runā vai cik valodās tu tulko? Mm, <clears throat> teiksim tā, um, valodas definēsim kā valodas, kurās es strādāju, jo valodas, kurās es runāju, ir vairāk nekā tās, ar kurām es aktīvi strādāju, bet tās būtu angļu, franču un spāņu valodas, no kurām es tulkoju. Aha, nu tā, tad ar to varam ar mierīgi iet uz priekšu, bet eh, tu esi tulkotāja un varbūt tās var pastāstīt, eh, kādā formātā tu darbojies vispirmām kārtām, eh, kas notiek, kādu, ko tu dari, ko tu tulko, jo es, es zinu, ka tu tulko daudz, ne tikai grāmatas, bet arī uh, Eh, citu, citas lietas, eh, varbūt tās iepazīstina ar sevi, eh, kas tu esi un kā, ko tu dari. Jā, vispirms nošķirsim, ir divas profesijas. Ir tulki un ir tulkotāji, un tā nav tikai kaut kāda vārdu spēle, tie cilvēki dara atšķirīgas lietas. Tulki ir tie, kas tulko mutiski, lielākoties viņi nodrošina sinhrono tulkošanu dažādos pasākumos, var arī tulkot secīgi, ja tulks ir viens pats. Savukārt tulkotāji ir tie, kas mums piedāvā rakstiskos tulkojumus, un lielākoties citās lielākoties lielākās valstīs, kur ir lielāks tulkošanas tirgus, parasti cilvēki nedara abas šīs lietas reizē. Bet mums tā kā valsts ir ļoti maziņa un to darbu tik daudz nav, tad eh, cilvēki mēdz šīs profesijas apvienot, kā arī es to daru. Tas nozīmē, ka ikdienā es lielākoties strādāju kā tulks, es nodrošinu dažādu pasākumu tulkošanu, bet kā tulkotāja es lielākoties tulkoju grāmatas izdevniecībai kaleraksti, ko citi zina kā izdevniecība, kas publicē mieram tuvu, un es tulkoju eh, tulkoju dažādas garīgas grāmatas, kas man pašai liekas vērtīgas, interesantas un kas citādi latviešu lasītājiem paliktu nepieejamas, tīpaši, ja mēs runājam par franču vai spāņu valodu, kur, eh, nu, piemēram, angļu valodu latvieši jau pārvalda diezgan labi un paši var Amazonē grāmatas nopirkt, bet ar franču un spāņu valodu tur ir tā, ka, ja neiztulkos, tad arī nebūs. Un man likās ārkārtīgi būtiski, lai nu, tādi kaut kādi milzīgi uh, svētie baznīcas vēsturē, kā piemēram Avils Terēze parādītos latviski, lai tie nav jālas tulkojumos. Bet uh, problēma ir, un problēma ir tajā, ka ne visi, pat ja arī eh, angļu valodu zina, tomēr ne visi mīl lasīt latviski, un, un tādēļ ir vajadzīgi tie, kas spēj to mums kvalitatīvi arī pārtulkot, vai ne? Nu jā, es tā, es tā ceru. <laughs> nu jā, un uh, Es tā domāju, ka e, tas, ko es gribēju principā jautāt, ir, e, kāpēc tu izvēlējies kļūt par tulku, ja tu pati saki, ka Latvijā, diemžēl, tirgus ir pārāk maz, lai nodrošinātu pietiekoši iztiku? Nē, Latvijā tirgus ir pārāk maz, lai nodrošinātu to iztiku strādājot vai nu tikai par tulku, kaut gan Aha, par tulku uh -huh, es mhm, varētu, uh mhm. -huh. par tulkotāju arī, bet tad man būtu jāņem tādi darbi, kā man nepatīk, piemēram, tulkot uh, uh, mikseru instrukcijas, uh, es negribu bet arī nu, tādi tehniski tulkojumi ir ļoti daudz milzīgos kvantumos, kaut arī tagad eh, lielāko daļu no tā pārņēmus mašīnu tulkošanu, kur tulks veikts vairs tikai tādas redakcionālas izmaiņas, bet eh, kāpēc es to izvēlējos, man liekas, tas ir tāds jautājums, uz ko um, atbildēt ir grūti lielākajai daļai cilvēku par savu profesiju tas nav gluži tā sanāca, bet es pamanīju vidusskolā, ka valodas ir tas, kas man ļoti padodās, bet pēc vidusskolas es aizgāju studēt filozofiju, bet <laughs> filozofijai pielietojums Latvijā, teiksim, lai gūtu kaut kāds ienākums, bija vēl mazāks nekā tulkošanai, un es sapratu, ka filozofija bija tas, kas man ļoti interesē, bet tas nebūs tās, ar ko es varēšu nopelnīt iztiku, un tad nākamā uh, tajā rindā bija mana valodu prasme, un tāpēc es pēc filozofijas fakultātes vienkārši iestājos tulku fakultātē, kas bija pēc bakalaura programma, to pabeidzu un sāku strādāt. Bet tevi arī nebija tie, ka tieši tā aizstās visādi uh, AI, tad uh, mākslīgās intelekt, mākslīgā intelekta mašīnas, tagad tulkošanas Nē, lietas mani un tādas nebiedē. Lietas. Tad jau, ziniet, man, tie, es varētu pajautāt, vai jūs nebiedē tas, ka uh, teiksim, dzīves biedru jums aizstās mākslīgais intelekts. Mākslīgais intelekts... Mani biedētu tas. <laughs> Nē, mani tas nebiedē. E, um, māksl, no mākslīgā intelekta nevajag baidīties, ar viņu vajag draudzēties, vajag izmantot viņu palīdzību tur, kur tas ir iespējams, bet tajā brīdī, kad tu šo mākslīgo intelektu izmanto, tu arī saproti, kādas ir tā robežas un ko tas nekad nevarēs. Līdz ar to uh, es uh, ticu, ka tulkotāja darbs mainīsies, uh, Es ticu, ka pieprasījums varbūt pēc tulkojumiem būs mazāks, vajadzēs mazāk cilvēku, jo mākslīgais intelekts var paveikt daļu no tā darba, bet mākslīgais intelekts nekad nevarēs paveikt visu to darbu vienkārši tāpēc, ka tas nav cilvēks. Bet kas tad ir tas, ko nevarēs izdarīt? Jo tāda sajūta šobrīd pārņem, nē, nu te ir bez maz vai viss. Nu, kāda sajūta jūs pārņem las, lasot, eh, nezinu, tos, nu, Google Translate tulkojums? Viss kārtībā, nevar pateikt, ka tas nav cilvēks. <laughs> nē, nē nu, laks ir Google Translate, varbūt nu, tās jā, nav nu, līdz nu, protams, galam vēl attīstīts. Ir, ir skaidrs, ka ir maksas programmas, kas to dara daudz labāk par Google Translate, bet jebkurā gadījumā princips ir tāds pats, jo mākslīgais intelekts... Um, piemēram, mutiskajā tulkošanā viena no lielajām problēmām, ar ko saskarās mākslīgais intelekts, ir intonācija. Viņš visu lasa monotonā balsī. Ir ārkārtīgi grūti dabūt šos um, intonācijas kāpumus un kritumus, tās mm -hmm. modulācijas, tās pauzes, emocijas. emocijas. Mākslīgajam intelektam jūs emocijas varat ieprogrammēt nedaudz, bet viņš neizjutīs to tā kā cilvēks. Viņš nemainīs balsi, viņš nepielāgosies, viņš nespēs, uh, kā to sauc, nespēs samainīt valodas reģistrus varbūt tik veiksmīgi, nespēs pāriet, uh, viņam nav humora izjūtas, uh, Un uh, rakstiskajā tulkošanā savukārt um, mākslīgais intelekts ir vairāk uztrenēts atpazīt līdzīgās vietas. Tas ir svarīgi, piemēram, tulkojot, kā jau teicu, tās pašas mikseru rokas grāmatas, kas arī ir vajadzīgas, bet tas teksts ir diezgan vienveidīgs. To var mākslīgam intelektam ļoti labi iemācīt, un tur nekādas emocijas nav vajadzīgas, un tad atkal cilvēks ir tīri priecīgs, ka viņam ar to nav jādo, no, jānodarbojās, ka to var uzgrūst kādam mākslīgajam intelektam, bet pēc tam tikai pārlasīt, lai tas teksts ir lasāms. Mm -hmm. Un arī tas tomēr ir vajadzīgs, kad ir kas pārlasa to tekstu, vai ne, lai, lai saliktu visu pa Nu, protams, mākslīgais kārtī. intelekts ir rīks, kas ir jāuzrauga. <laughs> viņš, ne, viņš nevar strādāt uh, tulkotāja vietā, viņš var palīdzēt, viņš var izdarīt uh, daļu darba, reizēm viņš var izdarīt lielāko daļu darba, bet jāpārlasa, cik un tā ir profesionālim. Labs ir, bet tad man jautājums, eh, ja, ja tikām skaidrībā arī ar šo mākslīgo intelektu un to, ka tas nevarēs nekādā gadījumā aizstāt, eh, aizstāt, ehm, aizstāt cilvēku un cilvēku spēju tūkot un tā tālāk, tam man gribas prasīt tā, kas ir tie varbūt kaut kādi izaicinājumi, ar ko tulks saskaras, vai, vai, vai ir kaut kas, kas tā kā frustrē? Nu, attiecībā uz sevi personīgi es nezinu, vai man ir izaicinājumi, bet man izaicinājums par nākamo paudzi vairāk liekas, vai kāds vēl pratīs latviešu valodu, vai kāds vēl runās <laughs> latviešu valodā, vai vispār mums būs vajadzīga tulkošana uz latviešu valodu. Un kāpēc tev tā šķiet? Nu, tāpēc, ka man pašai ir bērni, es dzirdu, kā runā bērni, mani bērni ļoti slikti nošķir latviešu un angļu valodu sarunā, uh, Un tad ir tā, bieži dzird sūdzamies, ka bērni savā starpā runā angliski, bet viņi nerunā angliski, tā nav angļu valoda. Viņi runā tādā um, latviešu angļu valodas maisījumā, un uh, tie um, kolēģi, kas ir par mani gadus 20 jaunāki, piemēram, kas ienāk šobrīd kā tulki un tulkotāji, viņiem ir liels problēmas tieši ar latviešu valodu, tas viņu tulkojums izklausās uh, nu, neustverams, tāpēc, ka viņu latviešu valoda ir pārāk nabadzīga. Viņi prot to lietot pasīvi, viņi saprot, ko tu viņiem saki, bet viņi ir pieraduši patērēt saturu angļu valodā, un tas, kas nāk ārā, nav gramatiski pareizs. Un, uh, nu, tas man liekas tāds, eh, tas nav, nebūs mans personīgais izaicinājums, es vēl paspējuši pensionēties, bet uh, turpmāk latviešu valodas liktenis man liekas, nu tā, tas ir mūsu pašu rokās. Es arī negribu būt pesimisti un teikt, ka latviešu valoda ir cauri, lasiet manas pēdējās grāmatiņas, un ar to arī aiziesim visi uz kapiņiem, bet, eh, nu... Nu, tāds vēsturiskais mantojums, redz, kā kādreiz, tāpat tās kā par seno eh, tuvu austrumu valstu eh, valodām, redz, kā tur mēs tagad pētām, kā viņi tur ras, rakstījuši, domājuši un tā. Jā! Tā. Bet Pienāks brīdis, ir... kad ar latviešu valodu varbūt Jā, tās bet jūs saprotiet, paskatieties, mums ir viens brīnišķīgs piemērs. Latīņu valoda, cik lielā reģionā runāja latīņu valodā. Un tad vienkārši latīņu valoda sajaucās ar barbaru valodām, un tagad mums ir piecas valodas, kas ir cēlušās no latīņu valodas, un kuras nevienas nav vairs latīņu valoda. Latīņu valoda kā tāda ir mirusi. Nu, tad iedomājieties, ja tas notika ar tik milzīgu valodu, tad viena tāda latviešu valoda puf un nav. <laughs> Pufu, nu. Nē, nu tā arī izklausās, kad uz to mēs pamazām ejam, bet tad jautājums, vai nevajadzētu vienkārši uh, ar apzināti pāriet jau uz to valodu, kurā gribam mēs runāt, vai ne? Un kurā mēs Kā, gribam? Kādā, nu, balsts varbūt tās gribētu runāt. Nezinu, es nezinu, varbūt tās tāpat angļu valoda, ja jau tik ļoti dominējoša viņa ir. Nē, bet ziniet... Mums būs tikai sava angļu valoda, tāpat tās, kad uh, <laughs> Indijā vai kur... Nē, uh, mēs te ļoti daudz Krievijas un Ukrainas kara... Um, sakrā esam runājuši par krievu valodu un par to valodas telpu, jo valoda jau nav tikai valoda kā tāda, valoda ir arī kultūra, kas nāk līdzi. Un mani, piemēram, biedēja tā doma par to, ka mēs te visi sāksim runāt angliski, jo tas nozīmē, ka tā kultūras telpa, viņa paliks ārkārtīgi vienveidīga. Tas, ko es, piemēram, ar savām pāris citām valodām, kas nav angļu, redzu, palasot kaut vai presi tajās citās valstīs, ka uh, ļoti nomācoši mums šeit dominē nu, tāda. Es pat nevarētu teikt, vai tā ir amerikāņu kultūra, vai tā ir internetā amerikāņu kultūra, bet tas kļūst par tādu ļoti šauru redzējumu. Un, eh, no, Manas... Tā kā citās valodās to nevar tā uh, novērot, kā pie mums to var nē, novērot. citās valodās var novērot citu skatījumu, tāpēc ir ļoti svarīgi prast vairākas valodas, lai būtu vairākās kultūras telpās, jo, piemēram, jautājums par krievu valodu, tas jau nav tikai jautājums, vai tu proti runāt krieviski, tas ir jautājums, kas tajā kultūras telpā skan, un tur mēs tagad esam nodefinējuši, tur mēs negribam būt. Bet vai mēs gribam būt tikai angļu valodas telpā? Nu, es negribu, nē. Es gribu arī latviešu valodas telpā būt, jo man šķiet, ka mūsu kultūrai ir savas skaistās īpašības, kuras noteikti nevajadzētu ļaut tām nomirt, bet nu, tas, kā teicu, ir nu, atkarīgs no mums pašiem. Vai ne? Cik, cik uzticīgi būsim tai valodai? Jā, nu es darīšu visu, ko varēšu. Tālāk mani bērni, lai dara, nu, <laughs> ko viņi cerams, skatīs par vajadzīgi. Cerams, darīs tā patās. Cerams, cerams, jā. <laughs> Ļoti jauki. Ejam mazā muzikālā pauzītē un tad atgriezīsimies, lai paturpinātu šo sarunu. Varbūt tās jau nedaudz vairāk tieši par to, nu, kas tad ir tā sirds lieta, ar ko tu nodarbojies. Nu, es šeit domāju tieši grāmatu, garīgo grāmatu arī tulkošanu. Bet tas jau pēc muzikālas pauzītes. Música Sveicināt, sveicināt rādījumu arī klausītāji, šeit es priesteris Jānis, labās ziņas, un šodien viesos ir um, Kristīne Ceļmillere. Par... Labā tūkotāja. Labā tūkotāja, <laughs> jā, jā ir, ir labi un ir slikti tūkotāji, jā? Ja? Vai ir vienkārši Protams. tūkotāji? <laughs> nu, nē, nav taču, nu, vai ne? Skaidrs. Visur ir labi un slikti. Nē, nē, nē, ir jānošķir dažas lietas, eh, ir dažādi cilvēki un dažādas pieejas tulkošanai, varbūt eh, vairākas labas pieejas, eh, bet atšķirīgas izpausmes, bet, nu, noteikti ir arī slikti tulkotāji. Tas ir tad, kad tulko cilvēki, kas nav tulkotāji, bet kam liekas, ka viņi perfekti pārvalda valodu. Nu jā, nu, nu jā, bet labs ir, ne par tūkošanu pašu, man gribās vairāk uzzināt par to uh, grāmatu tulkošana, ar ko tu nodarbojies, jo es saprotu, ka tā, nezinu, mutiskā tulkošana vai kā viņu nosaukt, ka tas ir uh, viena lieta, bet Jā. sirds lieta ir tomēr grāmatu tulkošana. Jā, protams, tas ir daudz interesantāk, jo mutiskajā tulkošanā, nu, ko klients vēlās, to es tulkoju. Ar grāmatām ir tā, ka es tulkoju to, ko es gribu. <laughs> Nē, tas jau pats par sevi, protams, dod uzreiz pavisam citu sajūtu šajā jā, gadījumā, vai jā. ne? Bet, un tu tulko garīga satura grāmatas. Jā, lielākoties. Kas mums, protams, klausītājiem, kuri nelasa ne franču vai spāņu valodās, uh, vai, mm, nezinu, angļu valodā, Jā. tad uh, tas saturs beidzot ir kļūs pieejams. Un man liekas, tā ir baigvērtīgā lieta, bet kāpēc tieši garīgās grāmatas? Droši vien. Un vai viņām ir atšķirības starp citu, eh, starp to, kā, eh, nu, atšķirības starp kaut kādu um, tulkošanu, ko tu dari negarīgo tulkošanu un, un, un garīgo tulkošanu. Es zinu, varbūt tās ļoti banāls tas jautājums vai nesaprotams, bet... Nē, nē, nē, nē. nu, ar garīgām grāmatām, es domāju, nu, tad pats tulkošanas process varbūt neatšķirās no, no tā, ka tulkot kaut kādus tur, nezinu, laicīgus tekstus. Vienīgais, kas ir nepieciešams, ir uh, tas, ka cilvēks, kas tulko šīs garīgās grāmatas, pārzina to terminoloģiju, nu, konkrētajā gadījumā kristīgo terminoloģiju, arī katoļu terminoloģiju, lai neparādītos mhm. kaut kādi jocīgi vārdi latviešu valodā. Bet... Um, Kāds bija jautājums? Pirms tam es jau aizmirsu. <laughs> Man pats jau jautājumu tā noformulēja, ka, kad īsti nevar saprast par ko. Bet nē, atgriežamies pie paša galvenās lietas, un tas ir par uh, garīgo tulkošanu. Varbūt tās to, kā, kādā veidā šī garīgā tulkošana pašu tevi ir ietekmējusi, jo es tā pie sevis domāju, vai, vai nav tā, ka tā tulkošana un tas darbs, vismaz, kad es lasu garīgo literatūru, uh, vai ne tikai garīgo literatūru, ka tas kaut kādā veidā miedarbojas ar mani un uh, un var arī iespaidot mani, vai kā ir ar tevi? Jā, protams, tas iespaido. Es domāju, varbūt tas ir saistīts konkrēti ar manu personīgo uh, dzīves pieredzi, jo es ienācu katoļu baznīcā jau uh, diezgan tādā lielā vecumā, man bija 19 gadi, tātad es biju uh, jauna sieviete, tiku, tikko pieaugusi, un kā jūs teicu, es studēju filozofiju, man nederēja, ka es atnākšu uz katoļu baznīcu, jūs man te iedosiet rokā katehismu, es izlasīšu, man pie pietiek. Man vajadzēja milzīgu plašumu, un es sapratu, ka latviski nekā nav. Tad es sāku lasīt grāmatas uh, angliski un franciski, un to laik tas bija 2000. gadu sākums pats. Tās grāmatas Latvijā arī nebija pieejamas, bet kā, kaut kā es tomēr dabūju vienu grāmatu, man laikam draudzene uzdāvināja, bija tāds tavs Marija Eugēnijas no bērna Jēzus, viņam ir tāds milzīgs ķieģelis, es gribu redzēt Dievu, uh, un tur viņš aprakstīja Karmela garīgumu par to, kā pie Dieva ir gājuši svētais Jānis no Krusta un Avila Terēze, un viena no domām, kas man iesēdās prātā, bija Avila Terēzei, viņa teica – iedodiet man tikai grāmatas, un es noteikti no ceļa nenoiešu, nu, ka grāmatas ir kaut kas ārkārtīgi svarīgs. Un man šķiet, ka katoļu baznīcā vispār mums ir ļoti svarīga šī uh, garīgā dzīve, um, kas būtu tāda, es neteiktu, ka intelektā balstīta, bet kur intelekts arī iesaistās, tev ir jāsaprot arī ar prātu to, kam tu ticībā tici, tu neesi nekāds fideists, kas vienkārši akli tic un met krustus, un tev ir jāizprot, kam tu tici. Un, ja nav grāmatu, nu, tad eh, kā tu to vari saprast, tad tu paliec atkarīgs tikai no uh, eh, priestara svētdienas sprediķiem, un tas ir par maz. <laughs> nu, tas ir par maz. Ar tādu, <laughs> tas ir par maz. Nē, Es droši vien, kad arī piekrītu un, un, un Paldies pilnīgi noteikti, <laughs> un noteikti atbalstu, bet arī vienlaikus eh, tā, tā ideja par to, kad iedodiet grāmatas un, un, un es neno, nenoklīdīšu no ceļa, eh, man šķiet, eh, kādam klausītājam varētu būt, ak, tu mūš, mums tieši mazāk to intelektuālismu vajadzētu, tīpaši ticības jautājumos, jo uh, ir tik daudz viss, kas palaist garām tieši tādēļ, ka mēs mēģinām visu racionalizēt, un visu taču nevar racionalizēt. Nē, visu racionalizēt nevar, bet uh, jautājums ir par līdzsvaru, un ja kāds las, uh, eh, lasītājs, nē, klausītājs uzskata, ka viņam grāmatas nevajag, nu tad labu veiksmi. <laughs> bet, bet <laughs> ne, man, man vienkārši patīk, ja, ja rādījumi arī klausītāji, jūs redzētu šobrīd, <laughs> Kristīna, kā viņa arī ar savu ķermeni nokomunicē to, to vēsti, tad tas vienkārši ir uzjautrinoši tiešām, bet tādā pozitīvā nozīmē, katrā ziņā pozitīvā nozīmē, eh, pilnīgi noteikti eh, pozitīvā nozīmē, bet eh, labs ir jautājums, Tātad tev vajadzēja, ieejot baznīcā, vajadzēja šo saturu, kas uh, bagātināja tevi, jā, izskaidroja jā, lietas, paskaid, jā, pamatoja jā. un tā tālāk, bet uh, kā ir uh, bez, be, bez šī intelektuālā ar kaut ko var saņemt uh, tulkojošies grāmatas, vai, vai tas viss ir tikai intelektuāli? Nē, protams, ka tā ir arī tāda garīga izaugsme. Citādi es pie tā nemaz nesēstos tulkot, un es gribētu teikt, ka ja tās grāmatas, ko es esmu tulkojusi, es esmu izlasījusi tik rūpīgi <laughs> kā nevienu citu, jo parasti mēs kā paņem grāmatu, tu sāc lasīt, varbūt tu kaut ko pasvītro, varbūt kādā brīdī aizsapņojies, bet principā uz priekšu tiec, par ko tur bija rakstīts, atceries. Bet tad, kad tu grāmatu tulko, tas neder. <laughs> tev ir jāiztulko katrs vārds, un tu ar to vienu teikumu reizēm ņemies. Jo, piemēram, kad es tulkoju Svēto Avilas Terēzi, tas laikam ir bijis mans monumentālais darbs, par ko es kaloraksti um, direktorai Aijai Balodai teicu, ka šo es ņemšu zārkā līdzi, un tā būs mana pasa debesīm. Es nāku, es esmu Avilas Terēzes tulkotāja. Ja tas bija kaut kas tik. Uh, milzīgs nu, ap, apjoma ziņā, laika ziņā, kas tur bija mm, jāiegulda, kad nu skaidrs, ja tas mani neietekmētu, tad laikam es būtu no akmens. Bet, bet tā Avilas Terēzes tagad lasot viņu, eh, man liekas, es arī tavu tulkojumu lasīju, nu, nu viņš nav. vispār nav eh, saprotams, <laughs> eh, un es nedomāju, Ehm, kā teikt, balodnieciski nav saprotams, bet eh, visā tajā, kas tiek nokomunicēts, kas tiek Jā. pateikts tajā tekstā, es domāju, kā vispār kaut ko tādu var pārtulkot tādā gadījumā. Paga, jo pirmā, man liekas, pirmā ka ir grūti. Es pateicu, ka cita nav, eh, es kļūdījos, nē, ehm, vesels mājokļus tulkoja cita tulkotāja, es viņai atvainojos tagad par to, ka es viņu tā neņēmu vērā, tā tad es esmu iztulkojis divas Avils Terēzes grāmatas, bet visu, kas Avils Terēzes grāmatās nav saprotams, lūdzu, kādi jums ir jautājumi? <laughs> no, nu, varbūt, varbūt, tiešām, varbūt tiešām mēs varam tad arī, eh, kā teikt, eh, aicināt mūsu tulkūs, lai tie mums skaidro vairāk, varbūt tās tev ir jāsaraksta arī kādi komentāri par šo komentāri. Tulko, es domāju, ka Avilas Terēzes grāmatas savā ziņā ir ārkārtīgi vienkāršas. Tas, kas mums pietrūkst, varbūt ir pieredzes tām lietām, par ko viņi runā. Nu, laikam un tad, šis ir tas, ko es un, arī domāju, jā. jā. Nu, tad ir vienkārši jāpadziļina sava garīgā dzīve, līdz tas pienāk. Līdz, līdz tu nonāc līdz, līdz kondīcijai, nonāc, ka tu līdz arī tu nonāc. to saproti. Un tas vēl, ja? ko teica Avils Terēze, mums ir jāsāk šajā virzienā iet, un nav jādomā par to, vai mēs nonāksim pie mērķa un kad mēs tur nonāksim. Un pat ja mēs tur nekad nenonāksim, mēs jebkurā gadījumā būsim tālāk nekā tad, ja mēs uz to mērķi nekad nebūtu gājuši. Mm, tas bija citāts no vienas Terēzes, vai ne? Nebija, tas <laughs> bija, nē, nē, nē. <laughs> es Terēzi no galvas neprotu, tas bija pārfrazējums, bet doma bija tāda. À, skait, bet arī ļoti tiešām iespaidīga doma, ka tā ziņā tā vērts, lai, Jā. lai ietu Nu, lūk, nu, nu, ceļu, nu šis ir tas papildu <laughs> bonus, ko tu dabū kā tulkotājs. Nu, protams, es arī Avils Terēzi ārkārtīgi daudz esmu lasījis, tā ir svētā, kas man ir ietekmējis no galvas līdz kājām un atpakaļ. Es esmu pārdomājis viņas rakstus eh, ļoti daudz, bet eh, nu, tieši tas, ka tu ārkārtīgi sīkumaini pieeja tam viņas rakstītajam, kad, tu, kad tev ir iespēja tulkot. Nu, tieši tā. Ejam vēl vienā muzikālā pauzītē, tad atgriezīsimies Ejam. un varbūt tās eh, par, jo labā ziņas, man, man šķiet labā ziņa vispirmām ir tā, ka mēs vispār varam lasīt arī šo Jā, eh, man liekas, pasaules eh, garīgo klasiku. Jā. Ne, un, un tā ir labā ziņa, bet varbūt tās arī par to, uh, ko mēs kā klausītāji, vai ir kaut kas, ko mēs varam paņemt līdzi un, un ko mēs varam darīt eh, šajā jautājumā, lai padarītu eh, šo klasiku pieejamu eh, cilvēkiem, vai ne? Labi. Nu, redzēsim, kā aizies šī saruna, bet tas jau būs pēc muzikālas pauzītes. Thank you. Sveicināt, sveicināt, rādījumā arī klausītāji šeit atkal es, priesteris Jānis, vēl joprojām priesteris Jānis šeit labo ziņu raidījumā, kurā sarunājos ar tulkotāju Kristīni Ceļmil, eh, Ceļmilleri. Eh, uzvārds eh, vismaz man šķiet nu, tāds īpat, īpašs, īpatnējs, tād netradicionāls latviešu kā kļaviņš vai, <laughs> vai liepiņa vai, vai, vai tādi tikai tāda piezīmīta. Bet eh, jautājums, ko es gribēju tagad uzdot, ir labo ziņu raidījumā, labo ziņu ēterā. Es parasti ar saviem viesiem runājot, beigās tā saku, bet labi ir, vai ir kaut kas, ko arī klausītājs tagad klausoties eh, šajā visā, ko varētu paņemt līdz, ko tu gribētu tā kā pateikt, jā, šitas ir, tu vari darīt, vai tev vajadzētu darīt un tā tālāk. Nu, klausītājiem es varbūt gribētu pateikt tiem, kas eh, pārvalda uh, nu, lielākoties jau angļu valodu vai kādas citas svešvalodas un domā, ka viņiem grāmatas latviski nav vajadzīgas vai ka nav vajadzīgi latviešu tulkojumi, es gribētu viņiem tomēr ieteikt neatmest roku un latviešu tulkojumus lasīt tā iemesla dēļ, ka uh, lasīšana svešvalodā vienmēr ir saistīta ar tādu papildu slodzi, cilvēkam, un bieži vien, kad mēs esam noguruši, mēs tekstus svešvalodā vairs īsti neustveram. Un tad ir ļoti labi, ja to pašu tekstu var izlasīt arī latviešu. Kaut arī uh, es, piemēram, esmu tulkojusi Avilas Terēzi latviešu valodā, un to viņas spāņu tekstu, tekstu esmu izmalusi cauri nu, no viena gala līdz otram un atpakaļ. Uh, Man joprojām patīk viņu lasīt, bet reizēm es jūtu, ka es spāniski tagad nevarēšu, īpaši tāpēc, ka viņai ir 16. gadsimta spāņu valoda, kurā neviens vairs nerunā, tad tas ir dubulta slodze, un es tagad lūdzu paldies, Kristīne, ka tu iztulkoji šo grāmatu, es tagad varu paņemt pati savā tulkojumā, palasīt un vienkārši pievērsties saturam, nelauzīt galvu par valodu. Ja, nu tas ir tas, ko arī eh, mūzikas pauzē eh, runājām, kad arī man vienā brīdī atskārsme nāca par to, kad uh, cik, cik citādāk uztverts tiek teksts tajā brīdī, kad tu viņu lasi nu, savu paša valodā. Mani. Jā, Jo tad un, tu vari pievērsties pilnīgi tikai saturam. Tev nav jā, šķērslis. Jā, idejām, kas cik... tur tiek pateikts, jā, un, jā. un mēģināt tās apsmadziņot tā vietā, lai vienkārši jā. mēģina saprast, kā, ko, kas tad te vispār tiek pateikts <laughs> šajā brīdī. Un, un cik nabadzīgs tad es kļūstu tad, kad nu, līdz galam neesmu uh, spējis to tekstu, nezinu, asimilēt vai kā. Jā, jā. Ne? Tieši tā. Tad, bet tā tad labā ziņa un, un aicinājums ir lasīt latviski. Lasīt latviski, Droši vien, lai noteikti. izkoptu gan savu valodu, bet arī, Jā. lai vienkārši būtu iespēja uztvert to informāciju, kas tiek nokomunicēta, tīpaši garīgajā uh, saturā, kad mēs mēģinam iedziļināties. Jā, protams, jo tieši dzimtās valodas izkopšana uh, ir tik svarīga citādi, nu, kā mēs runājām pirms raidījuma, vai pēc paudzes būs vēl kāds, kas runā latviski, vai mums ir svarīgi vispār, lai te būtu Latvija un lai cilvēki šeit runātu latviski, jo šī, tā teikt, eh, geogrāfiskā zemes gabala jau visu laiku dzīvos cilvēki, jautājums tikai, vai tie būs latvieši Latvijā. Um, un noteikti, vai tie būs latvieši latviski runājoši? Jā, vai tie būs latvieši jo, nu... latviski runājoši, bet ja viņi nerunās latviski, tad jautājums vairs, vai tie vai būs latvieši, jo uh, katru tautu definē arī valoda, ko viņi lieto, lai arī ne, nevar izslēgt. Ir dažādas tautas, piemēram, franči, beļģi, sveicieši, nu, kas runā, piemēram, franciski, bet eh, kā tautas sevi definē atšķirīgus. Un tomēr nu, lasīšana ir tas labākais veids, kā izkopt savu valodu un kā mācīt eh, šo valodu arī bērniem. Un tas, ko es, piemēram, daru, lai mani bērni galīgi neaizmirstu latviešu valodu, es joprojām viņiem lasu priekšā grāmatas. Ah, Arī Jā. tā var, vai ne? Tad, tad, tad nozīmē, te, ka mums šī tehnoloģija, kur e, piedāvā grāmatu lasījums, ir lieti e, un ļoti pat izdevīga un noderīga. Jā, arī tas ir tāpēc, ka uh, mūsdienu cilvēkam ir samazinājies vispār tāda spēja um, nu, koncentrēties, un bieži vien cilvēkam uh, tikai tā lasīšana svešulodā ir slodze. Bieži vien viņam ir tāda uh, mentāla slodze jau no tā, ka viņam uz to tekstu ir jāskatās, un um, noteikti vajag izmantot audiogrāmatas. Tādā gadījumā tas arī palīdzēs attīstīt valodu, bet tomēr klausīties ir vieglāk, Un tomēr tas grāmatas lasījums stipri atšķirās no runāta teksta. Tā, tā valoda būs daudz labākā līmenī. Grāmatas lasījums grāmatas, būs kvalitatīvāks. Grāmatas lasījums, jā, jā, nekā mūsu saruna. Jo, protams, tā, ko mēs runājam, es arī uh, Eh, nepabeidzu teikumus vai neizveidoju teikumu Jā. īsti pareizi, mhm. grāmatas lasījumā tā nebūs, jo tas teksts jau ir sarakstīts, viņš ir izreģģēts un viņš tiek izteiksmīgi nolasīts. Tas ir daudz labāk valodas uh, attīstībai nekā tā, tā, tā sarunāšanās. Mhm. Bet arī tā, tas, ko tu saki, kad mums eh, nav īsti, mums sagādā, kā tu teici, stresu vai, vai mentālas lodzi, slodzi, tā, lasīšana, tā lasīšana, bet vai, vai tas nav vienkārši par to, ka mums ir tik ļoti maza uzmanības spēja, uzmanību veltīt e, ar, ar šo slodzi, e, kā lasīšanai, piemēram, es, nu, jo, jo tas prasa to, ka tu atliec nost visu ko citu, Jā. ja tu gribi uztvert to tekstu. Jā, nu, man liekas, e, gan tā slodzes izturība, viņa jau ir trenējama. Tas ir tieši tāpat kā sportā. Tas nu, cilvēks, piemēram, viņš grib sākt skriet. Nu, viņš nesāks skriet tā, es sākšu skriet šodien maratons, rītā maratons, parīt maratons. Viņš sāks šodien kilometrus. Un tāpat arī ar to lasīšanu. Tu trenē savu izturību uz to mentālo slodzi. Tas, ko es mēģināju pateikt, ir, piemēram, ja cilvēkam nav šīs mentālās izturības vispār, tad ir labāk eh, sākt ar audio grāmatām un trenēties Tas ir tāpat kā ar dažādiem tekstiem. Ir vieglāk lasīt zaķīšu pirtiņu nekā lasīt uh, Immanuela Kanta tīrā prāta kritiku, bet tev tur no tās zaķīšu pirtiņas līdz tam kantam ir kaut kā jāsatrenējās. Nu, pieņemsim, ka Kants ir tas maratons, ko tu gribi skriet, vai tas vispār ir ultramaratons. Nu, tev kaut kādi posmiņi tur pa vidu ir jāliek, bet šo spēju var uztrenēt. Bet tātad eh, klausītāji trenējam spēju lasīt un, un, un lasām. Trenējam. Galvenais. Sākam tur, kur mēs katrs esam. Sākam ar, ar, ar eh, nezinu, aspazīs puķu lodziņa vajag. Nu, burvīgi. Uh, laikam jāsaka sirsnīgs paldies par šo sarunu tādā uh, uh valodnieciskā gaisotnē šajā Jā, es ceru, ka gadījumā. bija daudz labu ziņu. Es, es domāju, jā, nekā, es saku tā, pati galvenā ziņa ir par to, ka mums ir cilvēki, kas tulko un kas piedāvā iespēju ir, ir. lasīt un iedziļināties tajā bagātībā, kas dažādās uh, kultūrās, valodās ir pieejama, un arī latviski tagad ir pieejama. Jā, ir. Tas, ja es domāju, pats galvenais, un, un, protams, tas pamudinājums nekrist izmisumā, ķerties pie grāmatas klāt, Jā. uztrenēties un, protams, lasīt, jo um, nu, tā atziņa, ko tu arī teici, ka, kas tev bija būtiska um, par to paplašināt savus arī, nezinu, ticības apvāršanas, Jā. lasot, Jā un, un izprotot un cenšoties iedziļināties, es domāju, tā arī ir laba ziņa un laba vēsts mums, kad mums nav jāpaliek, jāpie, jāpaliek tikai pie nu, to, ko mēs zinām vai kā esam ieraduši, kad mēs varam paplašināt savus apvāršņus lasot. Nu jā, un es ceru, ka klausītāji pēc šī raidījuma nolems, ka viņi noteikti negribēs, lai es būtu strādājusi veltīgi, ka taču, ka nevienam tas darbs nav vajadzīgs un sāks lasīt. Jā,